Kopienas Šemenef raidījums jaunais ceļš. Labvakar, mīļie radio Marija Latvija klausītāji! Šovakar redzījuma ciklā sekojot kopienas kalendāram Lieldienas Nīderlandē. Labvakar! Mani sauc Andrijs, un es ar kopienu sadraudzībā jau esmu 12 gadus. Patreiz esmu kalpošanā ar jauniešiem. Vakar mani sauc Jānis. Es arī esmu kopienas šemenēm sadraudzībā aptuveni tikpat ilgu laiku. Un arī mana misija ir eh, būt kopā ar jauniešiem. Ļoti jauki. Labvakar, man sauc Gunta. Es eh, arī esmu kopienas sadraudzībā un arī esmu misijā kas draudzējās ar jauniešiem. Mūsu šodienas saruna ir par pasākumu, kas saucās Lieldienas svētā Pāvila abatijā Nīderlandē. Vai kāds no jums varētu pastāstīt eh, nedaudz vairāk, kas bija šis pasākums, kur tas notika, kāds bija tā mērķis? Un... Nu, jāsaka, ka šis jau nav pirmais pasākums, ko organizē kopiena Šemenef Latvijā jauniešiem – Iepriekš mēs esam bijuši ar jauniešiem gan pasākumos Francijā, gan arī Pasaules jauniešu dienās Portugālē. Un jāsaka, ka šie pasākumi vienmēr ir bijuši piepildīti ar dzīves prieku, ar enerģiju, ko sniedz jaunieši. Un arī tagad, tuvojoties Lieldienu laikam, bija doma ka vajadzētu sarīkot uh, kaut ko līdzīgu. Jo, kā mēs zinām, lieldienas tas ir prieka svētki, un mēs svinam Kristus augšām celšanos. Uh, tāpēc uh, nāca priekšlikums, ka mēs varētu braukt kaut kur ārpus Latvijas. Un bija divi varianti. Viens bija braukt uz Vāciju, un otrs bija braukt uz Nīderlandi. Tā sakrita apstākļi, ka mēs izlēmām, ka ir jābrauc uz Nīderlandi. Un tad bija nākamais jautājums, vai mums būs līdzi braucēji. Nu, jā, nu tad um, taisījām reklāmu, jā, likām reklāmu iekšā dažādos ehm, saka, sociālos tīklos. Un mēs savācām, savācām kopā divus pilnus dzeltenos Bonifācija busiņus, kas ir zināms par Latviju, kas braukā kā tāda dzeltena. Jeb kopā tie bija 15 jaunieši, kas pieteicās braukt. Jā, un tad mēs, ehm, tad mēs 20, Neatceros, kurš datums bija, <laughs> bet tā bija trešdiena. Agri no rīta devāmies ceļā. Un pozitīvi ir tas, ka pat arī kopienas šiem NF ir e, ekumēniski atvērta. Tad arī šajā braucienā uh, bija jaunieši, kas uh, bija no dažādām konfesijām. Protams, dominēja katoļu jaunieši, bet uh, tas nebija izslēdzoši. Un, mēs labprāt uzņēmām arī no citām konfesijām, lai būtu šajā vienotībā Kristu. Mm. Ļoti interesanti, kā jūs uzrunājāt jauniešus par šo pasākumu. Nu, kā, kā mēs teicām, caur, eh, caur sociālajiem tīkliem, bet mums arī ir jau jaunieši, kas mums ir eh, no pasaules jauniešu dienām un arī no Welcome to Paradise festivāla arī kopiena organizē vasarā. Un tad mēs ar tiem jauniešiem uzrunājām, un arī tā arī mums savācās. Un vēl pusi nāca klāt arī no, no kopmītnes. Tieši. Nu, jā, no kopmītnēm, kas ir eh, Šemenef, eh, ko administrē Šemenef eh, kopiena. Šeit patās kopmītnes Rīgā. Un arī tā, tādā ziņā bija arī ne tikai dažādas konfesijas, bet arī bija dažādas tautības. Un jāsaka, ka mēs bijām ļoti bagāti ar šīm pieredzēm dažādām, kas, ko katrs jaunietis sniedza šajā braucienā. Jūs varat <laughs> pastāstīt nedaudz vairāk par pašu ceļojumu. Tad jūs izbraucāt agri no rīta, jūs bijāt divi busiņi ar jauniešiem. Vai viegli bija sameklēt transporta līdzekļu, vai tur nebija kādi kuriozi? Nu, kurioz bija tāds, ka ehm, mm, tas busiņš, ko mēs eh, bijām jau tā kā ieplānojuši, ja kad zinājām, ka mums viņš tiešām ir, mēs uzzinājām, ka viņš mēs ceturtdienu vakarā tas ir 5 eh, dienas pirms izbraukšanas, laikam, 6 dienas pirms izbraukšanas, uzzinājām to, ka uh, busiņš ir saplīsis un atrodas Francijā. Nu, lūk, bet, nu, Dievs ir varens un uh, viņam viss ir iespējams un uh, caur viņu lūkšanām uh, svētdien vakarā busiņš bija jau Latvijā. Tur mēs jau bišķiņu vēl līdz trešdienas rītam vēl mazliet aizbrauzdām uz servisu, lai vēl pārbauda. Uh, Un tad mēs devāmies ceļā. Izaicinājumi bija, jo nu, noteikti kāds ļoti negribēja, lai mēs dodamies tik daudz uz, uz šo pasākumu, tāpēc arī mums lika dažādas šķēršļus. Jā, nu, tu, lai redzētu par arī tiem dažādiem šķērsiem, kā vēl viens piemērs, mēs saņēmām ziņu, ka busiņš ir saplīsis, atrodas Francijā, un tās pašas dienas laikā saņēmām ziņu, ka mums tika atteiktas arī vienas no plānotajām naktsmājām, un tad mums vajadzēja meklēt steidzami, kur mēs varēsim visi nakšņot. 18 cilvēki, kas mēs braucām, bet jā, Dievs tiešām ir varens, Dievs visus mūs mīl, un viņš ne tikai salaboja, palīdzēja salabot šo te busiņu, bet arī sagādāja mums brīnišķīgas naktsmājas. mājas Un tā, jā, nu sanāca, ka pirmās naktsmākslas mums bija Polijā, uh, Poznaņā, un tad uh, pēc Poznaņas mēs arī nākamajā dienā ieradāmies vakarā arī pašā abatijā, kas atrodas netālu no Beļģijas robežas Nīderlandē. Un jāsaka, ka arī pati abatija ierašanās nu, arī bija jauka pieredze, jo šī abatija ir aptuveni 100 gadus veca. Tā ir bijusi Dominikāņu abatija, Dominikāņu kongregācija tajā atradās. Un jau aptuveni kaut kādus desmit gadus Dominikāņi šo, ir nodevuši šo abatiju kopienas MNF pāraudzībā. Es, grib, es gribētu piebilst to, ka uh, mēs abatijā ieradāmies precīzi uz uh, mises sākumu, kas bija zaļajā ceturtdienā. Jā. Precīzi laiku laikā mēs neko nenokavējām. 2000 <laughs> km nobraucot, mēs neko nenokavējām. Mēs bijām precīzi laikā. Minūte, minūte. Varbūt var pastāstīt nedaudz vairāk par to pasākumu programmu. Tad jūs ierodaties, mēs ierodamies ceturtdienu vakarā uz misi. Kas notika pēc tam? Lielos vilcienos. Jā, nu, lielā galvenie notikumi sākās uh, Lielajā piekdienā. Uh, tad arī piekdienā bija krustaceļš. Nu jā, mēs uh, ieradāmies, ieradāmies uz misiju, un pēc, pēc misijas mums uh, arī pēc tam ierādīja uh, mūsu guļvietas, uh, un, ierād, un arī pabaroja vakariņas iedevumus. Uh, sagaidīšana bija ļoti jauka un mīļa, jo tur bija. Uh, dažādu tautību, kas mūs sagaidīja pretī. Un arī pēc tam atskatā no jauniešiem mēs saņēmām ļoti daudz tādu tiešām ziņu, nu, ka viņiem ļoti patikās tieši tā sagaidīšana, cik tā bija ļoti atvērta un, un ka tas viņiem ļoti arī iespaidoja tas pirmais moments. Mm. Un tur bija eh, jaunieši arī no citām valstīm. Atcerieties, cik kopā bija cilvēku no kādām valstīm? Kopumā šķiet, bija vairāk nekā simts jaunieši no dažādām valstīm. Mēs no Latvijas, kā jau minēju, bija 15 jaunieši, bija jaunieši no Francijas, bija jaunieši no Vācijas, no Nīderlandes, no Ungārijas. Tāds ļoti startautisks pasākums bija. Un, jā, Tas arī deva pašiem jauniešiem iespēju aprunāties ar citu tautību jauniešiem par, gan par ticības ceļu, gan arī ne tikai. Un uh, jāsaka, ka šī vienotība varēja just visur, uh, viens otru atbalstīja, sarunājās. Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums. Un arī prieks skatīties uh, uz tiem jauniešiem, cik ātri šajā laikā jaunieši spēja sapazīties un iekļauties tādā vienā Eh, kopības sajūtām. Liekas, bija tā. Jā, bija kopīgas slavēšanas eh, vakaros, bija kopīgas lekcijas, eh, bija lūkšanas kopīgas, vēlāk dalīšanās mazajās brālībās, lai pārunātu, dzirdētu un arī piedzīvotu. Šī programma tiešām bija arī interesanta. Un runājot par dažādiem notikumiem, manuprāt, viens no spilgtākajiem notikumiem bija tieši sestdienas vakarā, kas bija naktas vigīlija. Uh, Un jāsaka, ka šis notikums arī mūsu braucēju grupai bija īpašs ar to, ka viena no mūsu braucējām uh, pieņēma kristības. Un, uh, tas bija arī vesela procedūra, kā no Latvijas arī par visiem papīriem kristību brauca un sarunāja, lai būtu arī vietējais priesteris, kas varētu arī uh, nokristīt. Un uh, šis bija tiešām tāds ļoti īpašs notikums ne tikai mums, bet es domāju arī visiem klātesošajiem šajā liel, uh, lieldienu vigīlijas naktī, ka ir arī kristības. Un, uh, Par pasākumu Nīderlandē es uzzināju no mammas, kur ir Šemenef kopienā. Es uzzināju ap Ziemassvētku laiku, un no sākuma es vispār nedomāju par braukšanu, bet tad, kad tojās, es domāju, ka es ļoti gribu braukt, man tieši lieldienās bija paredzēts kristības Latvijā, tāpēc es ieminējos priesterim, ka es nekristīšos, bet tā kā man ļoti ilgu laiku jau gribējās nokristīties, uh, es mēģināju sarunāt, ka es nokristos Nīderlandē, un beigās viss sanāca. Nīderlandē ierodoties, es no sākuma nezināju, kad, kā un kas man jādara saistībā ar kristībām, un es baigi stresoju par to, nezināju, ar ko runāt, nezināju, kā pievērst, pie kā vērsties. Bet uh, beigās viss izdevās, es sarunāju, noskaidroju. Un uh, lieldienu naktī man notika kristības. Tad jau arī pēc šīs lieldienu vigīlijas nakts varēja just, ka arī pašā baznīcā ienāk jau prieks. Un uh, šis prieks bija patiesais prieks, kas nāk no Dieva. Jā, tas tiešām tā, tā naktas vigīlija bija ļoti aizkustinoša ar, ar, ar kristībām. Un, un tie bija tiešām lieli svētki. Un, un, un arī pēc tam, pēc tam pēc naktas vigīlija bija mums patās baznīcā. Es teiktu, svētā gara dejas, <laughs> man tā liekas, jo tas bija tiešām aizkustinoši. Jā. Un vēl arī, kas bija interesanti, kā, tas bija tāds startautisks pasākums, uh, Tad arī gan Vigīlijā, gan arī Lieldienu misē pēc tam arī skanēja latviešu valoda, bija lasījumi latviešu valodā, skanēja dziesmas latviešu valodā, un tā arī bija tāda aizkustinoša pieredze, nu, nu, klausīties, būt klātesošam, kā baznīcā skan latviešu valoda. Man vēl gribējās pateikt arī par, eh, par ceturtdienas eh, misi, kur eh, arī bija kāja mazgāšana, mm. ka tas arī bija ļoti tāds eh, aizkustinošs pasākums, un, jo no sākuma tur tā kāja mazgāšana bija priekšā, un, un priesteris tikai mazgāja kājas. Tad eh, tiem 12 laikam bija, kas tur sēdēja priekšā. Ja? Nu, un pēc tam bija iespēja arī nu, nolikt trauki, pēc tam bija iespēja arī kas vēlējās eh, kādam citam nomazgāt kājas, un tad arī bija iespēja arī nomazgāt kājas eh, arī savam draugam vai, vai Vai arī pilnīgi nepazīstama. Jā, pilnīgi nepazīstama. Jā, varēja cilvēkam, uzaicināt, jā. un jā, tur tiešām bija tāds tā kā stacijas saliktas, un šī kā ir mazgāšana notika. been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the day. from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Čau, mani sauc Zane, un es šogad lieldienas svinēju kopā ar Šemenef kopienu Nīderlandē. Par braucienu uz Nīderlandi es uzzināju no savas māsas. Pieņem lēmumu, vai braukt vai nebraukt. Man bija diezgan viegli, jo es zināju, ka man ļoti patiks, un tāpēc es baigi daudz nedomāju. Nedomāju, vai man tur būs kaut kādi darbi, vai es kaut ko iekavēšu, vai man būs laiks. Es vienkārši pieteicos. Uh, kas man liekas bija ļoti labs lēmums, jo es vispār nenožēloju, man ļoti patīk. Vispilgtāk man noteikti atmiņā ir palikusi vigīlija, kā mēs visi uh, kopīgi iegājām abatijā, tumsā ar uh, svecītēm rokās, un um, pašās beigās visi bija tik patiesi priecīgi, ka uh, viņi no prieka vienkārši <laughs> sāka baznīcā dejot. Tas izskatījās diezgan iespaidīgi, redzot tik daudz saviņotus cilvēkus. Uh, ar tādu prieku iekšā. Un tas noteikti stiprināja manu pārliecību, ka Dievs ir labs un uh, kaut ko tādu negadās redzēt katru dienu. Jā. Un vai bija kādas grūtības? Jā, noteikti. Man liekas, vienmēr dodoties kaut kur ārpus ceļā, ir uh, jāiziet nedaudz no tās savas komforta zonas. Un viena, tā, viena no tām lietām ir noteikti uh, valodas barjera. Jā, ka tev ir jārunā valodā, kurā tik dienā nerunā, un tā nav to pirmā valoda. Un, jā, bet nu, ir labi praktizēt. Jā. Tas tāds foršs iemesls praktizēties. Un eh, nu, vispār visgrūtākais, kas priekš manis bija tas, ka šis bija mans pirmās lieldienas, kuras nesvinēju kopā ar ģimeni. Un, Un visu laiku bija tāds sajūta, ka es kā kaut ko palaidu garām, bet te pašā laikā kaut kas ir jāpalaiž garām. Uh, lai, lai iegūtu kaut ko citu. Bet kaut kā tā sajūta diezgan interesanta. Un uh, man visu laiku nelika mieru tā doma, ka viņi svin mājās, un mēs nesvinam kopā. Un, uh, man kaut kā laikam tā ļoti svarīgi svinēt svētkus kopā ar ģimeni, jo viņi man iedod to svētku sajūtu, viņi uzbur viņus tādu savādāku. Un, uh, šogad tas tā nebija. Man liekas, vienkārši man psiholoģiski tā kā iesiet, tā kā, kad es viņu ar viņiem kopā, man vienkārši tāds atskaites punkts, ka jā, bija lieldienas. Un šogad man kaut kāds tāds apjukums pēc viņām ir diezgan interesants sajūta, tāda nepierasta. Jā. Un uh, ko es jums visiem noteikti gribētu novēlēt, lai uh, šis skaistais, burvīgais, zaļais pavasaris, kad visā ārā zied un smaržo un viss mostās, uh, lai uh, piepildījusi dzīvi ar prieku un uh, sniedz tādu atjaunošanos tādā personīgā un uh, garīgā līmenī, un lai jūsu ticība um, ir būt spēcīga un sniedz tādu iedrošinājumu visās dzīves situācijās, arī tad, kad negribēs uh, paļauties uz Dievu. Jā, uh, paldies un atā! Sveiki, mani sauc Matilda, un man ir 19 gadi. Par šo braucienu uz Nīderlandi es uzzināju no vecākiem, jo viņi šobrīd ČMNF ir eh, kalpošanā pie jauniešiem. Un, eh, no sākuma es domāju, ka es tomēr netikšu, un es nemaz nedomāju, ka es braukšu, eh, jo man universitātē bija daudz darbi, kā arī iekļūt vienu dienu, kad man būtu bijis jābūt universitātē, bet es izdomāju, kā sakārtot visu tā, lai es tieku, jo es tieku gribēju pieredzēt lieldienas tikai un vienīgi ar Dievu. Un, jo parasti mēs kopā ar ģimeni aizbraucam uz baznīcu un tad braucam pie radiem tālāk svinēt lieldienas, bet jā, es šoreiz vēlējos tomēr veltīt šo laiku Dievam un arī līdz galam saprast, kas īsti ir lieldienas un kāpēc mums vajadzētu būt tik pateicīgiem. Man nebija nekādas expectācijas šim braucienam, jo man likās, ka tad savā veidā pēc tam man būs uh, vilšanās, ka kaut kas nepiepildījās. Bet uh, es sev biju nolikusi vienu mērķi, ko es vēlējos piepildīt, kas bija iepazīties ar vairāk cilvēkiem. Jo Parasti es esmu kautrīga un klusa, kā arī runāju šādos internacionālos pasākumos tikai ar latviešiem, kurus es esmu iepazinusi brauciena laikā, bet šoreiz es saņēmos un piepildīšu šo mērķi, jo es tiešām iepazinos ar daudz jauniem cilvēkiem. Eh, man ir grūti izvēlēties vienu spilgtāko notikumu, ar kuru es vēlētos dalīties, jo man tiešām gribētos izstāstīt katru sekundi. Bet viena no lietām, kas man ļoti aizkustināja, bija mans māsas kristības. Jo es pati neesmu vēl kristījusies, bet es jau kādu laiku par to domāju. Un šis man bija uh, kā tāds solis uh, tiešām par to aizdomāties. Un, uh, tiešām arī piepildīt šo, šīs savas domas par, par kristībām. Un vēl viena lieta, kas man ļoti aizkustināja, bija prieks, ko izstaroja cilvēki, jo tas tiešām bija vārdiem neaprakstāms un ikdienā nekur es to neesmu pieredzējusi. Tīpaši pēc divām no misēm, kur cilvēki sanāca kopā un dejoja un slavēja Dievu. Tajā brīdī es no visas sirds sajūtu to prieku, ka Kristus ir augšām cēlies un ka mēs visi kopā par to varam priecāties un saprast, cik tas ir brīnišķīgi. Šie pieredzētie notikumi man tiešām lika arī saprast, ka Dievs ir labs, jo nekur citur, kā tikai Dieva klātbūtnē, nevar sajust tik patiesu prieku, kas tik ļoti aizkustina un uh, saved tik arī daudz dažādus cilvēkus no dažādām valstīm un kultūrām kopā. Uh, šajā lieldienu pasākumā es ne tikai iepazinu jaunus cilvēkus, bet uh, arī satiku jau pazīstamus, kurus es biju iepazinusi Francijā, Otkombā, uh, Welcome to Paradise festivālā. Un tāpēc arī es ar nepacietību gaidu nākamo šādu veidu pasākumu, kas man arī būs Francijā. Uh, uh, eh, kurus varēšu atkal satikt dažus no viņiem. Un uh, arī pateicoties šiem pasākumiem, es uh, esmu satuvinājusies ar Dievu un uzlabojusi savas attiecības ar viņu. Un es tiešām gribētu visiem novēlēt. Uh, iegūt šādu iespēju, aizbraukt kādā no šāda, šāda veida, šādiem braucieniem, jo uh, šajā tieši braucienā man varbūt nesanāca uh, tik ļoti kā citos uh, satuvināties ar Dievu. Es, uh, protams, veltīju laiku Dievam un uh, biju kopā ar viņu, bet man šķita, ka šajā braucienā man nebija <laughs> nekādā tāda liela, milzīga atklāsme par kaut ko, bet uh, es vairāk vienkārši priecājos par to, ka viņš ir, ka viņš ir kopā ar mums un ka viņš mīl. Es tiešām vēlētos, lai katrs spēj pieredzēt uh, kaut vai kaut ko pavisam, pavisam maziņu, bet uh, tomēr ļoti, ļoti nozīmīgu, kas uh, spēs stiprināt uh, viņu attiecības kopā ar Dievu. neredzams es izniekošu dzīvi sev, bet uz tevi paļaujoties debes godu mantošu. esi tu. Tad nu lūdzu, dod man dzīvot ar tava gara vadību. Gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es Jēzu. Gods augstībā, debesu ķēniņā. Esmu tavs, esmu tavs, es jēzu. Ar spēku mani tēvu, debes bruļās, davāju. aiziet projām, mūžam mājās nerad. iepriekš ar eh, kristīgiem jauniešiem līdzīgos braucienos. Viņai tas bija pirmais krusta ceļš ar jauniešiem. Eh, Viņa tiešām dalījās, ka tas bija ļoti svēcīgi, ļoti emocionāli, varbūt pat brīžiem sāpīgi. Jo <clears throat> krusta ceļā stācijās jaunieši paši stāstīja par savām tādām grūtībām, par savām uh, lietām, kurām viņi varbūt iet cauri un kas nav vieglas. Un, uh, viņi simboliski atdeva tās jēzum un um, atdeva pie jēzus krusta. Un, uh, tas bija tāds ļoti, ļoti spēcīgs emocionāls piedzīvojums, pārdzīvojums viņai. Man liekas, ir ļoti svarīgi, ka uh, jaunieši var dzirdēt arī tieši citu jauniešu liecības. Tas dod tādu īpašu dziļumu, varbūt, un um, palīdz varbūt vieglāk identificēties un saskatīt uh, to, ka Dievs ir dzīves un Jēzus tiešām ir dzīves, un Viņš arī darbojās mūsu dzīvēs, arī te un tagad. Ja, nu, to arī varēja novērot arī pašā sākumā, kad mēs iesēdāmies tos busiņos. Tad tas uh, pirmais posms bija diezgan kluss. Un tad tie jaunieši tur tādi eh, nebija tādi, eh, varbūt uh, runīgi ļoti. Bet jau tuvojoties un tālāk, jau arī visas lieldienu pasākumu jaunieši atvērās un viņiem bija tiešām tāds nu, brīvības gars viņos. <laughs> Tad... Jā, nu šādi braucieni tiešām ir ļoti arī svētīgi. Uh, es domāju, dažādiem jauniešiem, jo jāsaka, ka tās arī jauniešu pieredzes kristietībā, nu, viņas var būt ļoti atšķirīgas. Citiem tas ir tikai ceļa sākums, pirmie soļi, lai iepazītu Dievu un iepazītu Jēzu. Citi varbūt ir jau tikuši jau tālāk, bet šajā savstarpējā komunikācijā viņi nu, pirmkārt iepazīst labāk viens otru, iepazīst dažādas pieredzes, Un nu, pats svarīgākais, ka viņi arī iepazīst labāk arī Dievu. Arī šajos pasākumos, caur citu cilvēku liecībām, caur brīdi klusumā, caur rakstu lasīšanu, kas viņiem tiek piedāvāta. Jā, tādā ziņā šis, šeit mēs redzam, ka jaunieši gūst arī augļus, kas ir visdažādākie un kas nāk no visdažādākajiem avotiem. Pēc uh, sestdienas lieldienu vigīlijas tad bija arī tādas lielas svinības ar dejām un prieku, un es zinu, ka latviešu komanda rādīja arī kaut kāds dejas mācīja ja, citiem jauniešiem. Nu jā, mums bija uh, priekšnesums un uh, nu, mums bija jāmācā dejas citiem jauniešiem kaut kāda mūsu nacionālā deja. Un mēs izvēlējāmies cūka Driķos, jā. <laughs> Cūka driķos. Cūka driķos, jā. Un tad mēs bijām arī īstenībā pirmie, kas rādīja to ka savu deju. Un, un, jā, nu, patikās, un visi dejoja arī to. Mēs iepazīstinājām arī, arī, arī citas tautas ar mūsu, ar mūsu dejām, tradīcijām. Un īstenībā jā, tas, tas arī ir viens no tādiem pasākumiem, kur mēs mēs aizbraucot, jaunieši stāsta arī par Latviju un par, par mūsu tradīcijām un par ēdieniem, jo pēdienu reizē mēs sēžam katrs pie atsevi, pie, pie, katrais sēžamies pie citiem, citiem jauniešiem un tad atkal viņi stāsta kaut ko, <laughs> nu tā kā, jā, tas tāds iepazīšas. Un pat, kas, kas bija interesanti, Nu, izrādās, ka olu kaujas laikam ir tikai latviešiem, jo lieldienu rītā neviens nemācēja ar mūsīm kauties ar olām. Un tad arī to mēs iemācījām viņiem. Jā, tad arī to mēs iemācījām. Jā. <laughs> jā. Ko jūs paši piedzīvojāt? Jūs bijāt kopā ar jauniešiem. Vairs ne tik ļoti jaunieši, bet sirdī jauni. <laughs> Kāds jums bija šis brauciens? Nu, jāsaka, ka šie braucieni, protams, primāri viņi ir domāti jauniešiem, bet tajā pašā laikā arī mēs, tie, kas brauc līdzi, mēs arī iegūstam, es domāju, ne mazāk kā paši jaunieši. Mēs ne tikai iegūstam šo dzīves prieku, šo pozitīvismu, kas ir viņos, enerģiju, kas ir plūst pāri, bet arī gandarījumu par to, ka šie brauc, braucieni arī sniedz augļus. Un man tās tieši tie augļi, ko mēs arī redzam, arī šīs pārdomas, kas ir jauniešiem un jautājumi, kas tiek uzdoti, uh, tas ir arī tas, kas arī mūs pašus arī bagātina ļoti, ļoti, ļoti. Nu, jā, man liekas, kā Jānis jau teica, tur īsti nav ko pielikt un noņemt. Nu, tā arī ir, jā, ka mēs arī paši, paši, paši pilnveidojamies un, un, un iegūstam Es noteikti iegūstu kādu jaunu, jaunu angļu vārdu, ko es, ko es iemācījos. <laughs> Nu, nu, ja tā nav no tā praktiska. Jāsaka, tas arī mūsu pašus veido stiprākus. Tā kā komanda arī mūsu kalpotājs, kas mēs braucam ar tiem busiņiem un koordinējamies visu <laughs> laiku. Tas tur ir eh, tiešām ļoti daudz dievu svētību, kas nāk ar eh, šo kalpošanu. Vēl runāt arī par tādām īpašām pieredzēm, kas ir bijušas eh, šī, pašā šajā pasākuma laikā. Eh, arī tas, ko jau minēju par šīm liecībām, eh, svētdiena, kas bija lieldienu svētā mise. Tad arī sprediķa vietā vienkārši bija vēl viena liecība. Izgāja jaunietis un pastāstīja par savu pieredzi, par lēmumu pieņemšanu, par to, kā viņš paļaujās uz Dievu savos lēmumos, tālākās izvēlēs, ko viņam darīt pēc studiju beigšanas, vai viņam atgriezties dzimtajā zemē, vai palikt uh, Eiropā. Viņš pats nebija no Eiropas. Uh, un, uh, nu šis, manuprāt, arī no nu pašiem jauniešiem visas šīs liecības, kas ir izskanējušas, tas viņiem nu, arī palīdz arī iet savu ceļu, uzklausīt arī par to paļāvību, arī par paļāvību uz Dievu, ka Dievs ir tas, kas var palīdzēt pieņemt šos lēmumus. Tas uh, Jā, šīs arī viss ir svētības, ko jaunieši saņem. Un es saprotu, ka svētdienas pēcpusdienā bija kristības svētajā garā. Varbūt varat pastāstīt nedaudz par to. Tā ir viena no pieredzēm, ko arī piedāvā kopienas ŠMNF, tieši kā kristības, tieši kristības svētajā garā. Nu jā, un, un jaunieši, jauniešiem tiek piedāvāta iespēja Un tad eh, nu, mums pat tādu nezinu, pārsteigumu, vai kā to varētu nosaukt, bet nu, no četriem jauniešiem, kas izgāja priekšā, Kristības svētajā garā, trīs bija latvieši. Kā, nu, tas bija tiešām tāds, nu, tāds un, un, un man, man patikās tas, ka Eh, viens jaunietis iziet priekšā, un tad pienāk otrs jaunietis, tas uzsita tam jaunietim tā pa plecu. Tas tā, nu, viņiem nebija tās tā kā saskaņos, bet tā tas tā izskatījās no malas. Un tad trešais jaunietis arī uzsita pa plecu, kad viņš ir tā kā kopā. Nu, tas bija tāds, tā, tāds žests, kas īstenībā tajā no malas skatoties, man tā aizkustināja ļoti, kad nu, gribētos, kad uh, tu arī, kad es viens pats stāvu priekšā un tev kāds, teiksim, kaut kādā izšķirošā brīdī, ja tev kāds nu, pienāk un uzsver pa plecam, saka, es esmu ar tevi kopā. Un jā, un šo atbalstu tiešām varēja just arī visa pasākuma laikā, ka jaunieši bija vienoti un uh, viņi bija empātiski un atbalstoši, jo, nu, piemēram, lielajā piekdienā, kad arī bija krustaceļš, nu, varēja just, ka šīs emocijas iet uz āru, jo, nu, bija jaunieši, kas raudāja pēc tam arī no šī, klausoties šīs liecības, bija grūti. Uh, Tad vienkārši jaunieci, jaunieši tikti nāca klāt un apskāva un bija tajā brīdī un uh, atbalstīja. Uh, tā es domāju arī tādā ziņā tā ir nu, arī ļoti laba tā dzīves skola būt empātiskam, atbalstīt citus cilvēkus, kuriem tajā brīdī ir grūti. Uh, tas ir nu, arī vēl viena pieredze, kas tika gūta. Paklausīsimies, ko paši jaunieši par šo saka. Tagad mēs klausāmies. Nu, labi, un nu, varbūt noslēdzot, vai jūs varat nedaudz pastāstīt, kādi ir plānoti nākošie ceļojumi? Es jau gribētu pastāstīt par uh, atpakaļ ceļojumu, par uh, tādu arī dievu pārsteigumu, kas mums bija ceļā. Mēs, uh, mūsu busiņš, es nezinu, vai mēs bijām priekšā vai aizmugurē, mēs kaut kur mazliet tā kā atpalikām vai, vai bijām priekšā, nezinu, bet mums tā kā gāja uz beigām degviela, un tad eh, parasti nu, uz, tām, uz, tām lielajām, uz tiem lielajiem ceļiem eh, autobāņiem negribas eh, lietot degvielu, jo tur parasti viņi ir dārgāk Vācijā, nu, arī Polijā. Bet mēs jau bijām Vācijā, un tad mēs izlēmām, ka mēs nobrauksim nost un ieliesim degvielu citā degvielas uzpildes stācijā, kur lētāk ir lētāk. Tad mēs nogriezāmies nost vienā degvielas, tad tā, tā, tā bija otrās, otrās ildienas. Tad uh, daudz, ir, daudz, daudz, kur viss kaut kas ir ciet, un tad mēs nobraucām nost un iebraucām vienā degvielas uzpildu stacijā. Tur bija beidzas, beigusies degviela. Tad mēs braucām uz citu, aizbraucām uz to citu, degvielas uzpildu stācijām ar to dzeltu no mūsu jau bonifāciju busiņu. Eh, Ielējām degvielu, nu, tur vēl jaunieši, kamēr aiziet uz labierīcībām, tur vēl kaut ko stāvam un gaidām. Un tad blakus piebrauc degvielas uzpildes stācijā golfiņš ar divām muķenītēm. Viena izkāpa ārā, lai degvielu, un kaut ko sāk ar musīm angliski runāt. Nu, pat cik jau tie Bonifācijas busiņi tieši nāk no Vācijas, tad viņi jau tur ir tāda atpazīstamības zīme. Ir jau tāda, tā kā, mm. Un tad mēs uh, sākām ar viņu tur kaut ko angliski runāt, viņi ar mums vāciski runā, un nu, mēs tur kaut ko sarunājamies, stāstām, un viņi tā beigās, kad, beigās, kad um, viņi tā kā iet uz to savu mašīnu, paņem aptver maciņu vaļā un iedod mums 50 eiro. Tas jums saldējumam. Nu, tas bija negaidīti no muļķienes saņemt 50 eiro saldējumu. Un visi jaunieši bija, protams, pārsteigti un šokā. Un, un, bet, un, nu, paldies, paldies Dievam, paldies muļķenītei par šo brīnišķīgo dāvanu. Un, un mēs baudījām pēc tam eh, vēlāk visi kopā saldējumu. Jā, tas ir tāds mazās lietas, kas notiek tā pilnīgi negaidot tāds dieva pieskāriens. Ir nu, vēl viens apliecinājums, ka dievs mīl mūs un uh, <laughs> lutina dažādos veidos. Pirmkārt, uh, lieldienu pasākums bija ļoti skaists. Bija tiešām tāda mise, kuru es nekad nebiju pieredzējis. Bija tiešām ļoti skaisti. Uh, Un kristību laikā es ne, par neko nedomāju, bet pēc kristībām es atceros, es visu pasākumu laiku izjūtu tādu sajūtu, ka kāds man visu laiku ir blakus un tādu mieru un aizsardzību. Un, uh, manuprāt, tas bija ļoti, ļoti skaisti. Noteikti vienreizēja iespēja un man noteikti ļoti patika. fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir y todos unidos en la fiesta. Oh Cristo que va a venir. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos vamos ir y todos unidos en la fiesta. Oh Cristo que va a venir. Venga, venga, venga, venga a la fiesta. Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, venga, venga, venga, venga. Esta vida entera hoy aquí te espera Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos unidos en la fiesta con oh, Cristo que va a venir. Oh, estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir y todos unidos en la fiesta por Cristo que va a venir. Venga, venga, venga, venga a la fiesta. Tiempo para dejar tu sitio, venga a ver y danzar. Venga, venga. Jā, tad varbūt par tiem nākamajiem braucieniem var kaut ko ies, ieskicēt nedaudz, kas plānojās. Un... Jā, nu mums uh, nākamais brauciens plānojās um, 20, tas būs no 26. datuma, visticamāk, ka brauciens būs no 26. jūlija, bet pasākums būs no 28. jūlija līdz 2. augustam uh, Francijā, uh, vienā no kopienas uh, Šamenef uh, abatijām. Uh, Lotkombā. Un tas būs pasākums Welcome to Paradise. Tas arī ir. Jebkurā laipni aicināti paradīzē. Jā, jebkurā laipni aicināti paradīzē. Un tas arī ir, ir, ir, ir, ir festivāls jauniešiem. Un... Kas jāsaka, arī kļūst ar vien populārāk starp Latvijas jauniešiem. Jā, jo ja mēs e, trīs gadus, ja jūs braucāt trīs gadus atpakaļ, bija trīs jaunieši Tad eh, mēs pēc tam braucām, jau bijām jau 12 jaunieši. Un tad pagājušajā gadā mēs eh, arī aizbraucām eh, uz Welcome to Paradise, bet tas bija, protams, Portugālē jau bija jauniešu dienas arī Portugālē, un tas bija apvienots pasākums. Tur mēs bijām 45 jaunieši. Nu, tad, mēs vēlam, tad mēs domājam, ka mēs šogad arī būsim kādi nu, 50 jaunieši. Es varētu domāju. braukt, jā, jā vairāk jā. nekā 40 jaunieši. Ir doma ņemt arī lielāku jau busu. Uh, nu, jā, nu, ja tas ir dieva plāns, tad, <laughs> tad brauksim ar lielu autobusu. Jā. Nu, visi, visi, visi jaunieši ir laipni gaidīti, aicināti, jo tā ir iespēja atkal iepazīties ar citus, citus zemes jauniešiem, Un tā kā... vieta ir fantastiska, kur tas notiekās. Tur notiek ne tikai lūkšanas, bet tur notiek arī dažādas sportiskās aktivitātes un viss kaut kas cits. Jā. Tā, tā nevelti to sauc par velkumu, tu paradīzē, ja esat laipni aicināti paradīzē jaunieši, kas tur nokļūst, viņi saprot, ka tā varētu izskatīties paradīze. Jā. Kur var meklēt informāciju par šo pasākumu? Informācija noteikti vēl sekos, noteikti viņi būs sociālos tīklos un arī kopienas MNF Latvijas mājaslapā noteikti būs ielikta. Ļoti iespējams, ka arī draudzēs būs šī Jā. informācija, tāpēc Šobrīd tas, uz ko mēs aicinām, tas ir rezervējiet datumus orientējoši no 26. jūlija līdz, eh, līdz tādam līdz gan, sanāk, līdz kaut kādam 3. 4. Līdz 4. augustam aptuveni kaut kādas desmit dienas. Jā. Protams, kad eh, sekojat līdzi eh, šiem NF gan Instagram kontā, gan uh, Facebook lapā, gan arī, gan arī šiem NF mājā. Nu, tagad pārsvarā Instagrams un Facebooks un tad jau tālāk. Jau. Mm. Jā, bet, nu, lai satiktos arī ar kopienas draugiem, jauniešiem, un vienkārši, lai jaunieši sanāktu kopā, nevajag gaidīt arī jūlija beigas, jo mums regulāri notiek arī kopīgas tikšanās jauniešiem. Tā, tā, tās parasti tiek organizētas kopmītnēs, tepat tās vecrīgā, kas ir kopie, kopmītņu kapelā. Un tad mēs nākam kopā, ja, vairāk pat nāk jaunieši slavē, ir kādas arī liecības, lekcijas un uh, Arī par šo informāciju visi var atrast uh, ŠMNF uh, Facebook kontā. Sveiki, mani sauc uh, Helvijs, un es biju pavadīt lieldienas, sagaidīt lieldienas um, Nīderlandē kopā ar ŠMNF kopienu. Un kā tad es uzzināju par šo braucienu, tas īstenībā bija ļoti negaidīti. Um, es biju kopā ar draugiem uh, kompānijā, un pēkšņi mamma zvanīja uh, teica, ka viņa, viņa tur ir at, viņa kāds ir padevis ziņu par to, ka ir uh, brauciens tāds uh, uh, vairākas dienas Nīderlandē tieši uz lieldienu laiku. Un, uh, un jā, ar busiņiem jābrauc, un tad man bija tāds, nu, es, es pilnīgi bez, bez, bez pārdomāšanas kaut kā, kaut kā, jā, es gribu braukt, uh, lai noteikti Dieva prāts, un uh, Jā, un man arī blakus bija tajā brīdī draudzene. Es viņai uz arī, uzreiz pajautāju, kā, vai viņa grib. Uh, sākumā sākumā bija minstinājās viņa, bet uh, pēc tam jau viņa piekrita. Tā, kā, jā, tā arī mēs devāmies ceļā uh, drīz vien. Uh, un, uh, ko es sagaidīju no šī pasākuma? Tiešām man ekspektācijas nekādas nebija, jo šis man bija tiešām pirmais brauciens, pirmā, pirmā tāda pirmais pasākums kopā ar tieši Šeminēfu kopienu. Un, um, es īsti nezināju, pat ko sagaidīt, bet es par to neuztraucos. Es domāju, ka būs um, tīri jautri, jo cik es biju dzirdējis no draugiem, tad, tad uh, ar šo kopienu vienmēr ir jautri. Um, un, uh, jā, un tā tad arī nonāca tur. Uh, tiešām pavadīju ļoti foršu laiku kopā ar, ar citiem sev. Uh, vecumā līdzīgiem cilvē, cilvēkiem kopā ar uh, Dievu uh, bija laiks uh, pabūt tā tuvāk ar viņu. Tā kā, tas bija tiešām ļoti tāds svētīgi, uh, svētīgi tādi brīži. Un, uh, protams, pašas lieldienas, kas ir tā kā vienkārši lielākie, lielākie svētki uh, visā gadā. Un, uh, un jā, un tas, ko es piedzīvoju, bija noteikti uh, pārspēja manas eks ekspektācijas, jo um, tas prieks, kas bija, bija tāds, protams, Jēzus, Jēzus cieta un mira, kas ir ļoti, ļoti, nu, mēs visi zinām, ka tas nav, nav nekas, kāda pateikt, uh, jauks, bet, uh, bet, uh, bet tad, kad beidzot Kristus bija augšām cēlies tajā nakts vigīlijā, tur, uh, tas prieks, tās dziesmas, tas, tas dēļas, viss. Nu, ka, ka tiešām tas, tas bija tāds ļoti tāds svētīgs, es nezinu, mirklis, kas man, kas man kaut kā pamodināja atkal. Uh, un ka vienkārši, zināju, tāda ja, ja vajag priecāties, tad jāpriecājas, un tad jāpriecājas tā pamatīgi. Un tas man tiešām paliks atmiņā uz ilgu laiku. Um, tā kā jā. Um, um, tas laikam arī viss. Paldies! Oh. Jesús Paldies jums par sarunu! Paldies! Tiekamies kādā no pasākumiem! Jā, atā! atā. atā. Anrijam, Martai, Zanai, Matildei un Helvijam par stāstiem un dalīšanos savā ceļā. Mūsu raidījumā jaunais ceļš. Tiksimies atkal pēc mēneša šajā pašā laikā. Dievs ir labs!